الحمد لله الحمد لله الذي أرشدنا إلى سبيل المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم وأن سيدنا محمدا عبد ورسوله صاحب الوسيلة وعين النعيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله طابي وطابهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bumi seisinya bagi kepentingan kehidupan manusia di dunia. Agar mengetahui kebesaran rahmat Allah yang senantiasa diberikan kepada hambanya sehingga ia mau mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah melalui ketaatannya kepada Allah dan rasulnya dalam artian selalu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya sebab Allah telah memberikan janji kepada orang-orang yang senantiasa mentaatinya apa kata Allah wa man yuti'illah wa rasulah wa ulaika na an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, Maka mereka itu akan bersama-sama Dengan orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Yakni dari golongan para nabi Golongan siddiqin Syuhada Dan salihin Bahkan setiap waktu senantiasa mencurahkan Rahmatnya kepada seluruh hambanya Baik yang berada di langit Maupun di bumi seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam dalam surat Ar-Rahman ayat 29 Yas'alu yas'aluhu man fis samawati wal ard kull yawmin huwa fis sam Para malaikat yang ada di langit dan orang-orang yang berada di bumi senantiasa meminta rahmat kepada Allah dan Allah selalu melayaninya. Begitulah kasih sayang Allah kepada hambanya yang tidak pernah kunjung padam setiap saat dan setiap waktu. Maka seharusnya bagi kita sebagai hamba Allah senantiasa mensyukuri rahmat tersebut dengan mendekatkan diri dan munajat kepada Allah agar kita tetap dalam lingkungannya. Utamanya pada hari-hari tertentu yang dipilih oleh Allah sebagai hari yang mulia. Sebab hari demi hari silih berganti dengan begitu cepatnya semakin membawa kita bertambah dekat dengan Yang kubur, yakni kematian. Untuk itu kita harus mampu memanfaatkan hari-hari tersebut dengan amalan yang baik yang bisa membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita telah tahu bahwa di antara hari-hari yang jumlahnya tujuh yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia terdapat satu hari yang mulia yang mempunyai keistimewaan secara kompleks yaitu dari hari Jumat. Seperti hari ini kita berada di dalamnya di mana kita akan melaksanakan salat Jumat yang begitu mulianya hari Jumat sehingga barang siapa yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat maka mereka maka mereka yang telah mati syahid dan diselamatkan dari siksaan kubur. Apa kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mami muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ati illa waqahu Allah taala. Bukan itu saja, namun banyak sekali keistimewaan yaitu daripada hari Jumat. Sebagaimana apa yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sa'atal ijabah ma baina ayat lisan imam ayat lisan imam ila an yaqja salat bahwa saat yang mustajab itu adalah di antara duduknya imam imam dan di antara khutbahnya sehingga selesai salat itu maka sangat rugilah orang-orang yang dalam keadaan sehat tetapi tidak mau mendatangi salat Jumat padahal salat Jumat itu adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam laki-laki tidak terkecuali apakah dia sebagai orang pedagang pegawai petani dan sebagainya semuanya berkewajiban meninggalkan kegiatannya setelah mendengar azan Jumat didengung yang didengungkan dan harus bergegas untuk melakukan salat Jumat tersebut. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jumat ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idan yaqil Idanu diyalis salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul ba'id. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kita telah dipanggil untuk melakukan salat Jumat, maka berangkatlah untuk berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah perdagangan yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui oleh karena itulah mari kita lakukan salat jumat ini dengan penuh kehusuan dan ketawaduan jangan sampai kita datang hanya sekedar memenuhi panggilan saja tapi tidak mau mendengarkan imam membaca khutbah mereka berada di pinggir-pinggir jalan Padahal sementara di dalam masjid masih longgar, kosong. Karena karenanya, marilah kita memasuki dan memadati masjid lebih dahulu. Kita isi sub-sub yang kosong. Kita rapatkan barisan agar tidak ada sejengkal pun di dalam masjid yang kosong. Kecuali kalau memang sudah penuh. Sebab datang ke masjid lebih awal itu. Lebih besar pahalanya daripada datang ke belakangan seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ifdasala yaumal jum'ati ghusnal jinabah, summa raha ka'anna ma qarraba badanatan. Wa man raha bis sa'ati tsaniyah, fa azan fa ka'anna ma qarraba baqaratan. Wa man raha bis sa'ati tsalisah, fa ma qarraba kabatan akhram." Wa man raha bis sa'ati nama fa anna wa man raha fi sa'atil khamsah fa'ata fa'annama qarraba baydatan fa idza kharaja imam khadarat al malaikatu yastami'un dzikr barang siapa yang mandi karena jinambat pada hari Jumat kemudian ia berangkat ke masjid maka bagaikan mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah yaitu seekor unta dan barang siapa berangkat berangkat pada saat kedua yaitu bagaikan bersedekah seekor sapi. Dan barang siapa yang berangkat saat ketiga, maka ia bagaikan bersedekah seekor domba yang barang siap yang bertanding. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang keempat, berarti bersedekah seekor ayam. Sedangkan orang yang berangkat yang berangkat pada saat kelima, berarti bersedekah sebutir telur. Dan apabila imam telah keluar membaca khutbah, maka malaikat hadir untuk mendengarkannya. Itulah gambaran orang yang mendatangi sholat Jumat makin awal datangnya makin besar pahalanya. Dan apabila imam telah berkhutbah sedang ia baru datang berarti tidak dicatat oleh malaikat. Artinya tidak punya nilai tambah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ia tidak mendengar apa yang telah dijelaskan oleh khatib. Masyarakat muslimin rahimahumullah Ada beberapa amalan pada hari Jumat Yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk senantiasa kita tekuni Agar kita selalu mendapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama Membaca salawat Nabi Hal ini sesuai dengan junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhiru min as-salati alayya yawm al-jum'ati faman fa'ala dhalika kuntu lahu shahidan aw shafi'an yawm al-qiyamah rawahu al-baihaqi perbanyaklah membaca selawat untukku pada siang dan malam Jumat barang siapa yang berbuat seperti itu maka aku akan menjadi saksi dan memberi syafaat di akhirat hari dan di hari kiamat yang kedua membaca ayat suci Al-Qur'an terutama surat Kahfi, Yasin dan Ad-Dukhan sebagaimana di, di, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat al-kahfi lailatal jum'ati ada huma ma bainahu wa baina baitil atiq man qara'a lailatal jum'ah kamim ad-dukhan wa oh yasin asbaha mahfuran lah barang siapa yang membaca surat kahfi pada malam Jum'at maka akan menjadi cahaya yang terang untuknya dari tempat sesuai sampai kepada Ka'bah. Barang siapa yang baca surat Hamim, Ad-Dukhon dan surat Yasin pada malam Jumat, maka diampuni dosanya sampai pagi harinya. Ini adalah bawah ibadah. Selain daripada itu, hari Jumat juga bisa dijadikan dosa seorang yang diampuni oleh Allah sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah war ramadanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza citana bil sabat rawahu muslim di antara artinya salat lima waktu Jumat satu ke Jumat lainnya dan Ramadan ke Ramadan adalah bisa menebus dosa di antara keduanya selama tidak melaksanakan dosa besar. Dari beberapa orang tersebut di atas jelaslah bagi kita sekalian bahawa hari Jumat punya banyak kelebihan yang apabila kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik maka kita akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang secara secara secara menyata pernyata secara pernyataan masih ada orang-orang yang lupa terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada hari Jumat tidak mau diperhatikan azan, tidak mau mendatangi sholat Jumat, apalagi membaca Quran atau selawat, sangat jauh dari kehidupannya. Orang-orang seperti itu adalah merugi di dunia dan sangat celaka di akhirat. Kita sangat prihatin akhir-akhir ini. Banyak berita-berita yang menunjukkan masih banyaknya kerusakan-kerusakan moral di lingkungan kita kejahatan-kejahatan moral. Hampir setiap hari kita dapati baik melalui mass media cetak maupun di televisi yang semua itu disebabkan kekosongan imannya dari keimanan dan kurang adanya pendekatan dari kepada Allah sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menghimbau kepada para jamaah untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya terutama pada hari Jumat kita padati dengan amal soleh membaca Al-Quran membaca selawat bertasbih dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kita harapkan ada di, dinilai tambah dalam kehidupan ini sehingga kita akan menjadi mukmin mukminilah dan mati dalam keadaan mukmin dan muslim secara husnul khotimah amin ya rabbal alamin بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الذي أمرنا بالإسلام والاعتصام بفضل الله جميعا وبذكر نعمته علينا إذ كنا عبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى مرضاة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعون لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ في بنفسه وثنى بملائكته فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصالح صحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة فخرج الحاجة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإحسان يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر